Baie welkom vir allemaal van julle vanmorgen. Ons sien hy daarna om sommer net een vreugdevolle tyd saam te hee. Sommer die Heere toe te laat om met sy gees in ons harte te werk. Iets in ons oop te maak. Weet, um, ek dink baie keer ons gaan huis toe van hieraf op een sondagochend wil ek amper sê met dit wat ons verwachting is waarvoor ons kom. Nou dit is so, baie van julle het al vir my gesê, ons het baie meer gekry as wat ons verwacht het. Eh, maar baie het niks gesê nie. En eh, miskien het hulle niks kry nie, ek weet nie, miskien sê julle maar net nie. Maar die belangrike ding is, wat is in jou hart vanmorgen? Wat is jou verwachting van die Heere? Jy sien, Paulus so beskryf dit vir ons, as hy praat van die lengte, die breedte, die diepte, die hoogte, dat hy ons al dieper wil betrek, al dieper intrek in sy heerlijkheid, in sy dewe in. En daarom is dit vir ons kritisch. Kritisch om met so verwachting te kom en toe te laat dat Godse geest ons, ons beet krijg dat hy ons soos een magneet insuig in sy heerlijkheid in. So ek sien jylle vanmorgen om dit te kan belewe. Vader, ons dankie vanmorgen dat jy met ons een afspraak het. Dat jy hart vir ons is om ten volle te begryp. Om inzicht te kry. Om verlichte oor van ons verstand te hee. En dit is ons begeerte vanmorgen, waarvoor ons hier is, om dier die aangeraak te word, op so'n manier dat, dat ons levens verstand, een versnelling gaan kom, een nieuwe koers kom, een koers wat, wat gerig is daarop, om te wees wat u ons geroep het om te wees, om u gesante te wees, om u verteenwoordigers te wees, om u beeld, u weese, u karakter, te verkondig met ons levens. Ons dankie, Heere, dat u ons hoog genoeg geacht het, om ons daarvoor te roepen. En hier, ons het een kese vanmorgen om te kyk na al ons tekortkoming en gebrek, of om te luister en te sien wat die, wat die potentiaal is wat jy in elkeen van ons sien. Heere, dat ons mag sien, jy hart sien, dat ons kan stil word in wie jy is vanmorgen. Dat ons begrip kan kry, van die hart vir ons. Ons dankie Vader. Dankie Gees van God vir die woord in ons midde. Dankie dat u die een is wat oortuig van gerechtigheid, van u karakter, van wie u is, om u hart te kan sien. Ons aanbid u vanmorgen, Vader. Ons dankie vir Jesus Christus, ons dankie vir die kruis, dankie vir die prijs wat genoeg was, om ons vanmorgen vrymoedigheid te gee, om voor u te kan staan, nie in minder waardigheid nie, maar voor u te kan staan, omdat u ons eerste lief gehad het, en omdat ons die terug lief het, omdat ons nie anders kan nie, omdat u ons harte verover het. Ons eer u vanmorgen vir die liefde, in Jesus naam. Amen. As iemand vir ons een woord het, ons luister graag. Ehm, ek is nou vir ochtend soos die politici. Ek sien hulle, kan nie onthou wat hulle moet sê nie, so hulle lees maar wat hulle moet sê. So ek het ook nou maar afgeskrywe, laat ek toch het vergeet nie, wat as ek hier kom en raak so verbouwereer, dan onthou ek nie alles nie. Maar ek wil vir julle sê, ek het een keer by die woordskool nogal vir my sterk uitgespreek oor verantwoordelikheid. En uh, die woord verantwoordelikheid kom glad nie in die Bijbel voor nie. So, uh, ehm, dit is een baie mooi woord wat ons vir werke gegeet. En in ons wereldse siening, as ons nie werk nie, is ons lui. Nou ek wil veraloggend net vir julle sê dat nie die werke of die verantwoordelikheid of die luiheid is God se droom vir ons nie. Hy het homself vir ons kom gee. En as ons in hom lewe en hy in ons, dan het ons mos nie meer 'n verantwoordelikheid nie. Dan doen ons mos wat hy vir ons sê. So my vraag is net as ons vashou aan ons verantwoordelikhede, dan bly ons mos vashou aan 'n wet van ek moet dit doen. Wanneer gaan ons dan loskom dat ons regtig in God se geregtigheid kan begin lewe en dat ons die volheid daarvan in ons lewe kan manifesteer? Ek dink dit sal beswaarlik gebeur as ons vashou aan hierdie goed. Maar wat ek nou eintlik vanoggend vir julle wil kom sê is dat die Here het ook vir my iets anders gewys en vir my gesê jy moet net nooit vergeet dat jy en elkeen van ons die draer is van my verantwoordelikheid nie. Met ander woorde, ek en jy bly sy hande, sy voete, sy liefde, sy geloof hier op aarde. En as ek dit sê, dan bedoel ek nou nie elkeen moet nou sy tas pak en sendingveld toe gaan nie. Ons moet hierdie goed uitleef daar waar ons is. By ons huis, by ons kinders, by ons man, by ons familie, 'n skoonfamilie by die vrou wat in ons huis werk, die man wat in die tuin werk, hulle familie en by ons vriende. Ek het net besef dat ek so graag daar wil kom. Ja, dit is is besig om vir ons te neem na die volwasse man of vrou. Maar Jan gaan nie vir ons daar kry nie. Ons moet self daar kom en ons moet daar kom dat elke een wat oor die drempel van ons huis stap, al is dit die ou wat die pad kom vra of al is dit die ou wat die vis verkoop of enige iemand as hulle daar instap, dat hulle sal weet, hier kyk ons anders, hier dink ons anders, hier praat ons anders. En Jan, ek wil net vir jou dankie sê dat jy vir ons aan die dink sit en dat hy vir ons wys waarheen ons op pad is. Dankie Johan. Ek vertrou dat ons almal indrink wat sy gesê het en dat ek weet dat as die Here sê wees my getuie, dan is dit wat sy nou sê. Dit is om om werklik Jesus te leef. Om minder met ons mond en meer met ons lewe en ons gesindheid en as dit nodig is om ons woorde gebruik uh, ons is nou al week of 2 weke besig ons praat baie aan die Baviaanskloof het ons daaroor gepraat en um, en ons besef die aanslag of dit wat ons weerhou om by die volwasse man te kom lê net in ons denke. En ek sê vir Jan ek besef net hoe geweldige aanslag dit daagliks in ons lewe is om ons denke in lyn te kry met met God se woord. En ehm um, Ek het sommer skrif in Handelinge vanoggend, ek dink 13 daar rond gelees wat sê wat vir die wet onmoontlik was. Die wet kon ons nie regverdig nie. Die wet kon nie ons lewe volmaak nie. Hy sê dit het Jesus vir ons kom doen. Ons is geregverdig deur hom. En dan in Romeine 8 van vers 5 af is daar skrif ons die hele Romeine 8 is kosbaar maar dis 'n ding wat net in my hart vas is hy sê vers Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood. Maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. sien julle dit lê by die dink, nê? Nee? Maar nou kyk wat sê vers 7. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is. En ons praat daaroor dat ons die versoeking en die teenstand en die en die vervolging en die um, minderwaardigheid, al daai goed, kom, is alles goed wat van buite af na ons kant toe kom en dit gaan vir altyd so wees. Ons gaan solank as op hierdie aarde is, gaan ons teenstand beleef, gaan jy negatiewe dit is nie so. Ek spreek nie oor julle nie, dis deel van die lewe. Maar die vleeslikheid, die omstandighede wat teen ons kom, se doel is om ons oog op die omstandighede te sit. Of ons finansies, of ons aanslag op ons liggaam, of ons huwelike, of beskerming of wat ook al, of minderwaardigheid, ek sien goed genoeg, ek sien mooi genoeg, wat al daai goed. Die vyand wil ons oog net daar kry. Want as ons oog daarop het, is ons oog nie gefokus op Jesus Christus nie. En die versoeking is nie dit wat die vyand bring nie. Die versoeking is my denke. Dis waar die versoeking lê. Die versoeking is, gaan ek aan daai kant van die kruis staan of aan hierdie kant? Gaan ek my omstandighede bedink, my omstandighede spreek, my minderwaardigheid bedink, my minderwaardigheid spreek? Of gaan ek die oomblik as die versoeking kom, die versoeking gebruik om my te herinner aan wat Jesus aan die kruis gedoen het? sodat ek in die situasie onmiddellik kan sê, "Maar Here, dit wat ek beleef is onwettig. Dit wat ek beleef is nie my erfpors nie. Dit wat na my toe kom is nie van U nie. Dankie dat ek lewe in oorvloed kan bedink. Dankie dat U die prys klaar betaal het." Veel as 'n ding wat nie te my hart opstaan nou. Ons is so um ek wil amper sê word so gebombardeer met wat aan die kruis gebeur het en dis reg. Dis ons erfenis is dat Jesus vir ons gesterf het aan die kruis. Maar mense het opgestaan. Hy het opgestaan en hy sit aan die regterrand van sy Vader. En ons is saam met hom gesete in hemelse plekke. En ons beleef saam met hom sy heerlikheid, sy oorwinning. Hy het dit vir my gedoen wat Johan gesê het, sien meer my werke my verantwoordelikheid nie. Mense, dis 'n konstante keuse om in hom te wandel en om in die oortuiging te leef dat hy sit aan die regterhand van die Vader. En hy sit daar, Jesus sit daar om vir my en jou in te tree. Daarom het hy met ons medelee wanneer versoeking na ons kant toe kom. Maar weet julle wat? Saam met die versoeking kom die uitkoms wat hy ons gee. Die vyand kom in die versoeking, God red ons uit elkeen uit my gedagte wêreld kom in lyn met die uitredding met die oorwinning wat reeds plaasgevind het nie nog moet plaasvind nie manifestasie sal volg maar dit lê hier dit lê in my denke of ek staan en sit in die hemelse plekke saam met my Vader waar Jesus die prys teen volle betaal het die oorwinning vir ons gegee het en ons kan dit daaruit lewe mense dit is rus er Dit is om in rus te kom en te sê Here, U het dit gedoen. Ek sit net op die skoot. Die manifestasie sal volg. Dis nie jy en my verantwoordelikheid om die manifestasie te laat gebeur nie. Ons sit in sy rus met die wete dat die prys afgehandel is en dat hy oorwin het en ek sien julle daarmee. Ons is op pad met die volwasse man. Nou as julle gedink het Paulus het lang sinne, ons het nou al hoeveel sondag bezig, ons probeer by Ephesians 4 vers 11 uitgekom. En ons het nou gesien, dat Paulus skryf, die doel van die prediking, die doel van ons, kom ons sê, godsdienst oefening, as jy dit wil noem, is om die heilige stoet te ris vir die dienstwerk. Totdat ons kom tot die eenheid van die geloof, tot die volwassen man, tot die mate van die volle groote van Christus Christus, die salving, totdat die salving, sy rechtmatige plek in ons leven het. Nou, onthou niet, die salving beteken uh, die uitgestorte, gemanifesteerde, kom ek, kan ek sê, leven van Jezus Christus. En dit is precies wat jy sê, Johan, is, ons is sy gesante. Ons dra sy beeld. Ons moet weer dink oor, oor die uitspraak wat hy gemaakt het, hy het gesê, hy het die mens gemaakt na sy beeld en gelijkenis. Dit beteken, dat ek en jy, as iemand God wil sien, moet hy na ons kyk. Want ons is gemaakt na sy beeld en gelijkenis. Kan ek so sê? Is ek arrogant, ek so sê? Ek en jy moet hier, dus kan hier staan vanmorgen en sê, as jy, as jy God wil sien, kyk na my. Nou ek weet, ons krimp eindelijk as ons het sê. Want as ons na ons lewe kyk, en ons wandel kyk hier, daar buiten, dan sê ons, joh, ons maak nie die standaard nie maar God kyk nie na ons wandel en dit is waar God ons, ons gedagtes constant wil wegdraai van ons wandel af. Want jy sien, solank ons na ons wandel kyk, gaan ons anhou struikel oor ons eie wandel. Maar as ons by die plek kan kom om te sien soos wat God sien, om ons te sien soos God ons sien, soos wat hy ons gesien het van die begin af. Jy sien, ons het gesê, die bediening, die vijfvoud bediening wat ons van praat, van apostels en evangelisten en herders en leraars en profete, die vijfvoud bediening is een totdat bediening, dit moet stop, Dit gaan stop. Wanneer gaan het stop? Dit gaan stop wanneer ons gekom het tot die volwassen man. Besef jylle. Dan, kyk, ons moet vir ons self een ding uitmaak hier. Wat is die primair van ons bijeenkomst op een sondagmorgen? Wat is die hoogtepunt? Die preek. <laughs> is dit nie so nie? Ons werk op tot die preek. As die preek klaas, dan gaan ons huis toe. So, En dit is nog steeds die lering, dit is nog steeds die lering kant, en daar is niks fout met die lering nie. Die Heer het leraars gegeen, en hy het het vir ons so opgemaak, en hy breek die woord vir ons op, en hy geef ons openbaring, en, en dit is wonderlik. Maar luister, die ander die volk, maar as een man gekom het, dan gaan die prediking totaal oorbodig wees. Want dit waar oor ons preek, gaan geopenbaar wees in elkeen sy hart. Nie net in elkeen sy hart nie, dit wat ons gepreek het altyd, gaan ons ten volle lewe. Ons gaan die beeld en die gelijkenis van God op aarde wees. Dan het die woord ombehaag, want ek julle Jesaja 55 het gesê, hy sê, so sal my woord wees, hy sê, soos die reen in die sneeuw van die hemel neerdal waar jy nie teruggeer nie, maar maak dat hy die aarde bevocht en gee dat hy voortbring saad vir die saaier en brood vir die eter, hy sê, so sal my woord wees, wie is my sy woord, in die begin was die woord, die woord was by God en die woord was God, die woord het vlees geword, so sal my sien, so sal Jezus Christus, so sal ons verlosse, so sal hy wees, hy sal voorspoedig wees, en dit waart ook om stuur, waarin of waarvoor het God om gestuur, om my en jou te kom herstel, tot die beeld en die gelijknis van God. Dit is weervoudig, dit is die kruis. Hy het gekom om ons te herstel, tot die beeld en gelijknis van God, en daarom moes hy wegdoen met sonde. Hy moes die oortreding en die ongerechtighede wegvat. Hy moes die mense zwak poging, die onvolmaakte poging, wat buiten die skipper lee, moes hy wegkom vat, hy moes die wet kom volbring, om my en jou te kom herstel, volkome te herstel, na Godse beeld en gelijkenis. En alles wat Paulus sê, die hele concept van die volwassen man het een doeld voor oor, en dit is om vir my en jou te laat inzicht kry, in wie jy is. En wie jy is, is wat hy van jou gemaakt het dit het niks met jou te doen nie, <laughs> dit het alles met hom te doen, en dit is waar ek so blij is oor Johan wat sê die, die woord verantwoordelikheid wat in die bybel voorkom nie, ek hoef dit nie te probeer wees nie, ek is dit, en die besef, die ontdekking van wie ek is, dit gaan die verandering bring, maar het is asof, asof die vijand dier die jare van misleiding, die jare van verkeerde prediking, ons gedachte so gevangen geneem het, met die verkeerde. Daarom skryf Paulus, hy sê, ons moet weer so ding doen, ons moet ons gedachte weer gevangen neem. In die Ephesians 4 sê hy, hy die gevangenis gevangen geneem. Hy die gevangenis gevangen geneem. Dit, so sê die skrif. Kan ons dit lees, ons is daar, Ephesians 4. Ek is nou een bykie vooruit vanmorgen, maar dit, dit is ook maar so. Hy sê by vers 8, daarom sê hy, toe hy opgevaar het in, in die hoogte, het hy die gevangenis gevangen geneem en die gaf is aan mense gegeen. Hy het die gevangenis gevangen geneem. Wie was die gevangenis? Ons was. Ons was die gevangenis. Ons was die gevangenis van minderwaardigheid. Ons was die gevangenis van sonde, van die, van die merk, van Godse plan wat gemis is. Ons was gevangen geneem dier die mag van duisternis. Daarom het smart en ongerechtighede oor ons geheers. Daarom het ons gevrees verstraf daarom het ons in al die gebrek gelewe, ons was gevangenis, as gevolg van die misdaad van een, het die sonde in die wereld ingekom, dier die sonde die dood, die dood tot alle mense deurgedring, en ek en jy was gevangenis as gevolg van wat Adam gedoen het, en toe kom sy sien, en hy sê, hy sal my woord, wat ek gestuur het om vlees te word, sal my behaag in dit waartoe ek om uitstuur, en hier kom sy woord, hier kom sy sien, en soos dier die misdaad van een, die sonde geheers het, kom dier die een daad van gehoorzaamheid, die een daad van gerechtigheid, word het vir almal van ons die rechtverdigmaking tot die lewe. En hy herstel ons na sy beeld en gelijkenis. Maar nou neem hy ons weer gevangen. Ek wil ek verduidelik wat ek bedoel daarbij. Hy neem ons gevangen tot wat? Ons is nou gevangenis in die beeld van God. Ek wil vir jou iets vragen wat beteken een gevangenis? Dit beteken, hulle sluit die deur toe en jy kan nie daar uit die. Dis wat die gevangenis beteken, is het reg? Nou is ek nou een gevangene van Jezus Christus geword het. Hy sê, een vrygemaakte van God is een slaaf van Christus. As ek een slaaf van Christus word, as ek as gevangene nou gevangen geneem is, wat beteken dit? Dit beteken nou is ek binnen in hierdie ruimte van Christus Godse beeld en gelijkenis. Ek is in die ruimte van Godse liefde, van sy leidsamheid, van sy verdraagsamheid, van sy vrede, en ek is een gevangen daarin. Ek is gevangen, ek is gevangen geneem daarin. Wat betekende? Die deur is toe, ek kan nie daar uit nie. Ek kan nie uit sy liefde uit nie. Ek kan nie uit sy vrede uit nie. Ek kan nie uit sy gerechtigheid uit nie ek kan nie uit sy teenwoordigheid uit nie, verstaan jylle wat beteken gevangenis? En nou sê hy die gevangenis gevangen geneem, besef jy, as ek en jy toelaat, as ons God die geleentheid gee, Godse geest die geleentheid gee om ons gevangen te neem, wat beteken dit? Hierdie is nie een wet of een moed nie, mense. Hierdie is een proces van een liefdesverhouding. Ek het verlief geraak op hierdie lang vrou. En ek het toegelaat dat sy my gevangen geneem het hoekom? Wat het daar gebeur? Ek wou net by haar wees. Ek kan so goed onthou, nog hou ons vakantie by die see, help net my erbaai, en as een paard een skieboot gaat, die grootste voorrecht vir een jong laatie soos ek, om by die skieboot uit te gaan en te gaan tina vang. Nou gaan ons uit. En hulle huisie daar aan die, aan die noorde kant van Plittenberg baai, daar so tien hier aan het gestaan, so wat so oor die baai gekyk het. En uh, dan gaan ons so met die, met die boot uit daar oor die baai, keer oor ons rivier toe. En wie wat gebeur met my? in plaas ek opgewond is oor die manne, ons gaan nou vis vang. Kyk ek, en had so denneboom langs die huis gestaan. Ek kon die denneboom baie mooi duidelik sien, hy so donker kolt in die reinkie daar. En al wat ek sê, ek is gevangen, want ek wil daar by die meisekind wees. Ek wil nie op die boot nou wees nie. Ek wil by die meisekind wees. En dit, dit wat het is om gevangen geneem te wees. Om te sê, hier ek wil by u wees. Hier ek hoort nie hier nie. Ek, ek, ek dink net hoe makkelijk is dit. Dink dan, hoe makkelijk is het in ons jongmens lewe, en in ons grootmens lewe, en in ons kinder lewe, om te sê, Heere, my begeerte is om te weet wat jy is. Jy het my hart gewend. Ek wil net weet wat jy is. Wie wat, dit haal my voet uit enige plek het waar ek nie word nie. Niemand hoef my een lijst te gee en sê, hier moet jy nie kom nie, daar moet jy nie gaan nie. Ek is gevangen geneem, want ek het die begeerte om by hom te wees. En as ek by hom is, dan leid het my spore op aan een plek dit het die draai in my leven veroorzaak, want nou jylle, ek het al vir julle gesê, in Psalm 37 vers 4 sê, verlustig jou in die Heere, dan gee die, jou die begeertes van jou hart. En ek het gesê, Heere, ja, ek het een klomp begeertes, ek het een klomp ambities, so as ek my in die verlustig, dan gaan al die goed waar word vir my. En toe begin ek my verlustig in Heere. Ek het nog verkeerd verstaan. Maar wat gebeur? Toe word sy ambitie, sy begeerte, my begeerte. En wat gebeur? toe sien ek, wat beteken het as hy sê, ek gee die begeerte van jou hart. Hy sê, ek gee die begeerte in jou hart vir jou. So nou is dit eenvoudig, nou is Godse wil my wil. Jy sê die grootste strijd wat die mens het, is dat sy wil tegen Godse wil strijd. En dis waarvan hy daar vanmorgen lees. Hy sê, wat die vlees bedink is vijandskap tegen God. Maar wat die geest bedink, is anders. So sien jy wat is die probleem? My probleem is, ek is constant in vijandskap met God, met my vleesdenke. Maar Godse geest, kom en sê, ek wil jou myne gee, ek wil jou my gedachte gee, ek het gedachte wat hoor as joune is, daai gedachte het so omvang, so grootheid, dat as jy daai gedachte kan beetkry, dan gaan dit jou in een ander dimensie van lewe plaas, dit gaan die strijd uit jou uithaal, jy sien, in die vlees het ons strijd, God het ons nie gemaakt vir strijd nie, God het ons gemaakt vir liefde, En jy sien, ons het soveel strijd in ons levens om het te maak, ons moet het financieel maak, ons moet gezond bly, ons moet Godse woord in ons intrek en die, en die siekte teestaan, ons moet Godse voorspoed daarweer, ons moet Godse naam belei, so die teenstand en die vijand nie by ons kan kom nie, so die engel ons beskerm, dis alles waar. Dis alles waar. Maar wie wat is alles bijzak? Dis alles sekundair. Die primair. Die primair is om hom te ken. Nou sê Paulus, en dit was gestop het laas, in die feestjes 3, hy het nou gesê, ek buig my knie voor die God en Vader, van ons Heer Jesus Christus, dat hy in julle mag gee, om met kracht versterk te word, die innerlijke mens. Nou wacht bykie, die oomlik toe ek lees, van met kracht versterk word, toe sê ek, dit beteken, ek moet nou met die wolke kan praat, ek moet die prunkane kan wegstuur, ek moet die haal kan aan bestraf, dis met kracht versterk, my hand op die siektes leen en gezond word, en ek het het so gelees, en is waar. Dit is om met kracht versterkt te word in die innerlijke mens. Maar wie, daar is baie groter kracht as dit? Baie groter kracht as dit? Die groter kracht is om te wees soos hy is. Nie om te doen wat hy doen nie, om te wees soos hy is. Want jy sien, as ek is soos hy is, dan sal ek in elk geval doen wat hy doen. Maar wie, wat, ek kan doen wat hy doen, sonder om te wees soos hy is. Kan ek jylle verduidelik? Kan jylle onthou, eh, Mooses, God geef vir Mooses hierdie wondertekens, dier sy gees, en hy sê, gemaakt van jou staf een slang, en greep man sy tert, en tel hom op, en hy word weer een staf, en sy hand, en sy sê wat hy gedruk het, en hy het my laatst uitgekom, en weer ingedruk het, en hy het gezond uitgekom. Hy geef vir hom hierdie beeld, en dan gaan Mooses Egypte toe, en hy gaan doen hierdie wonderwerke voor Faroe, hy sê, ek wil net vir jou wees, die ek is, die God het my gestuur. So, hier is die bewys daarvan, dier die tekens en die wonders wat volgt vader roep vir Jannes en Jammer, sy twee tovenaars, sy sê, kyk wat sy triks doen, hierdie kom, doen jy het ook, hulle doen nie selle. So wat doen hulle? Hulle doen die werke van God. Ja, maar hulle ken nie eers die God van die werke nie. Ek en jy, die kan die werke van God doen. Ek en jy kan wonderlijke dinge doen, vermag die die geest. Maar dit is die sekundair. Die primair is om om te ken. Die primair is om geen ander begeerte te heen nie. Die primaire is om die voorrecht te om te gaan visvang, maar ek wil by hom wees. <laughs> maar jy kan dan gelukkig by hom op die viswaters ook wees. Ek, ek gebruik dit as voorbeeld. Die primair is die begeerte om soort by soort te En ek en jy is sy soort. Hy sê dat ons met kracht versterking word die innerlijke mens. Hy sê, en die salving, Christus, Christos, die salwing, die geloof in jylle harte kan woon. Hy sê met ander woorde, dat die gemanifesteerde lewe van Jesus Christus, dankie Johan, die gemanifesteerde lewe, sy liefde, sy blijdskap, sy verdraagsamheid, sy leidsamheid, dat dit my lewe is, dat dit in my hart sal woon. Dit beteken, ons gesê, woon daar, beteken om permanent in te woon. My ander woorde, die uitgestorte manifestatie van Godse lewe woon in my denke. Ek sien nie hier sy ou, jy weet ek, ek, ek stap so bedruk daarin, kom vir die praktische voorbeeld neem, ek is nou haastig nie, en nou, nou hol ek jyne weer, want ek moet vir die ouwens kost gee op die plaas, en ek moet dit doen en dat doen, en ek hol daarin, en ek is my eer goed as bezig, en dan sien ek iemand van die gemeente, dan moet ek dan nou net myself wiekie optrek en vriendelik wees, want dis nou die rechte ding om te doen, hoor jylle? Dis nie in jou hart te woon nie. Jy sien, as Christus die die geloof in my hart woon, as die Christus, as die salving in my hart woon, dan is ek altyd so. Ek is nie op en af nie. Ek is constant, want God is constant. Daar is geen verandering of skade die van omkering wil nie. Dan is ek paal so. Ek is mos die gevangene. Ek is die gevangene van liefde. Ek is die gevangene van vrede. Sien jylle die beeld wat God vir ons probeer gee? Nou sê Paulus, hy sê, so dat Christus dier die geloof in jylle harte kan woon, so die ander woorde, dat hy altyd paraat is, nou skryf eh, Petrus ons vir ons in 1 Petrus 3, hy sê, heilig die Heere God in jylle harte, hy sê, wees altyd bereid, wees altyd paraat, gereed, slaggereed, om verantwoording te doen, aan elkeen wat van jylle rekenskap eis, wie eis van ons rekenskap? Elke mens met wie ons pad kruis, elke situasie wat ons in ons leven teekom, eis van ons rekenskap en sê, show me what you have. En jy sien, ons het dit verkeerd gehoor, ons gesê, show me what you have. Maar dis nie wat het sê nie. Dit sê, show me who you are. Die duivel het nie vir Jesus gesê, toe hy die kruis hang, luister, luister, as jy kan, kom van die kruis af nie. Hy het sê, as jy die sien van God is, wees my wie jy is. Maar dis juist waar my nie van die kruis afgekom het nie omdat hy die Seen van God is. Want dit is die liefde van God, wat om die in hy kruis gehou het. Want dit was die weise waarop hy vir my jou die prijs betaal het, om ons te herstel tot Godse beeld en gelijkenis. Hy sê, so Christus die die geloof in ons harte kan woon, ons wat in liefde, hoor mooi, ons wortel, ons fundament, ons liefde, waaruit kom ons, die rots waaruit ons gekap is, wat is die rots? Ons liefde, wat in liefde gewortel en gegrond is. Hy sê, dis wat ons oorsprong is. Want nou, hy het gesê, so dat nou dier die gemeente aan die overhede die moose macht in die licht, die medigvullige weisheid van God bekend gemaakt word. Hy sê, so dat nou dier die gemeente, hy sê, Paulus skryf, hy sê, met sy offer het hy die middelmeer van scheiding uitgebreek, hy het die heidene wat ons insluit en die jode tot een gebring. En hy het die twee die een gemaakt, dier die middelmeer van scheiding uit te breek, en hy het ons wat gemaakt? Ekklesia, gemeente, Wat beteken Ekklesia? Ek beteken, wat is my oorsprong? Die rots waaruit jy gekap is. Ekklesia is om my by die naam te roep. Dis om my eindelijk uit my oorsprong uit te roep. Jy sien, as jy my roep, toe ek in die weermag was, het hulle vir my geskree, en hulle nie vir my gesê Jannie nie, hulle het vir my gesê brand. Jy weet ons, die weermag praat hulle nie meer van Jannie nie. Jy sê, brand. Verstaan jy, maar wie wat het hulle gedoen? Hulle het my, toe hulle vir my brand sê, het hulle my hele wortel aangespreek. Hulle het my herkomst aangespreek. As jy iemand op sy van noem, spreek jy sy herkomst aan. En dit is precies wat hier gebeur. Die Ekklesia is die oorsprong en God roep ons uit ons herkomst uit. So wie is die Ekklesia? Die Ekklesia is allemaal wat God roep. Maar God roep allemaal. Daar is niemand wat die nie roep nie. Maar wie word dan uiteindelik Ekklesia? Die wat Ekklesia word is die wat die roepstem hoor. En wat daarop kan reageer wat kan besef, wat toelaat dat Godse geest die oortuiging bring van wie ek rechtig is. Hy sê, ons wat in liefde en wortel gegrond is, en dan gaan hy aan, dan sê Paulus, hy sê, nou is ook in, in uh, ehm, Ephesians 3, jylle is nou by 4, kom, draai net terug na 3 toe, by 3 toe gaan hy sê, so dat Christus die die geloof in jylle hart kan woon, en jylle in staat kan wees, ek is nou by vers, vers 18, en jylle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp, wat die lengte, die breedte, die hoogte en die diepte is. Nou luister, hy geef vier dimensies. Lengte, breedte, diepte, hoogte. Wat bedoel hy? Denk bykie daar oor. Ek en Henda is in Londen, en ons rijd daar op die, op die oopbus, jy weet jy, in Londen kom jy met die bus rijd, dan kyk jy daar en dan vertel hulle jou alles van Londen. En ons kom daar by die Royal alles is royal daar. Die Royal Art Museum, die, die kunstmuseum, die royal, die koninklijke kunstmuseum. Nou kyk ons na die museum, ons neem een foto van hom, en ons kyk om van die kant af die kant, ons kan hom aftree, ons kan alles van hom sien, maar weet jy wat het ons nodig? Ons het nodig gehad om binnen in hom in te gaan, om te ontdek, hier is die hele kunstmuseum, alles is daar, ons kan hom sien, ons kan sê, ons kan het aftiek op ons op ons notaboekie en sê, ek was daar. Maar wie wat ek nodig had om te doen? Ek het nodig om in te gaan. Want as ek daar ingaan, dan begin die belevenis, dan begin die ervaring, van wat al die kunstenaars, oor soveel eeuwe heen, probeer oordraad, dan begin ek dit begryp, dan begin dit my deel word. En dit is wat hy van praat. Hy sê, die lengte, die breedte, die diepte en die hoogte. Jy sien, en as ons na drie dimensies kyk, en dit is wat theologie is, theologie was drie dimensies. Theologie het drie dimensies gevaard, het gesê, hier is God, en God het een breedte en een lengte en een hoogte. En die theoloog loop tot vandag toe rondom God en beskryf hom. Maar ek en jy nodig om hom te beskryf nie. Ek en jy het nie nodig om hom te beskryf nie. Want ons is sy beskrywing wat ons nodig het is om binnen in te gaan, in verhouding met om in te gaan. Jy sien, dit wat theologie gemis het. Theologie het een studie van God gemaakt. Theos, logos, oor wat die woord van God sê. Theologie het die studie gemaakt, maar wie wat ons het meer nodig is dit, ons het verhouding nodig. En verhouding is om in te gaan. En nou praat Paulus, hy sê, dat ons saam met al die heiliges ten volle in staat kan wees om te begryp, om inzicht te kry, wat om ten volle te besef, wat is die lengte, die breedte, die diepte en die hoogte, met ander woorde, om in die verhoudingsdimensie met God te beweeg. Hoe het ons gesê? Nie om te doen soos hy doen nie, om te wees wie hy is. Dink weer daar oor, dat ek en jy hier kan uitstap vanmorgen, en kan wees wie hy is. Vir my, is dit die grootste liefde wat daar is. Dat die skipper God my as waarde genoeg ag om hom te wees. Dat hy van my hande en my voete en my stem gebruik maak. En dat hy dit nie doen sonder my hande, my voete en my stem nie dat hy sê, ek het myself binnen jou geplaas. Nou is jy, is jy wie ek wil hee. Jy moet wees. Wees dit dan net. En kyk nou wat sê Paulus, dan eindig hy die skrifte zoals gekom het. Hy sê, en die liefde van, vers 19, die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref. Die liefde te ken, wat kennis oortref. Nou, ons het het so baie gesê, omdat ons het so baie sê, hoor ons dit naderhand nie meer nie. 1 Korinthus 2,9 sê Paulus, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor, en in die hart van die mens nie opgekom het, net God bedink, vir die wat om lief het. My ander woord, hy sê, dis die kennis, die liefde wat die kennis oortref. Hy sê, om sy liefde te ken, oortref kennis, met ander woorde, dit in die hart nie van die mens die opgekom het nie, met ander woorde, dit kan nog nie binnen my ervaringsveld le nie, hier is iets wat buiten my ervaringsveld le. Paulus skryf iets hier daarvan, Paulus sê, hy sê, ek weet nie van, hy sê, ek weet van een man, 14 jaar gelede, hy skryf daar in 2 Korinthus 12 oor, hy sê, hy was een man 14 jaar gelede, hy praat van homself, hy sê, of dit in die geest was en of die vlees, ek weet nie. Hy sê, maar dat die man weggerik is in die derde hemel, Nou daar in die Epsalms en die Psalm 148 kruise verwijsing van een hemel, van een plek boek aan die hemel. Nou ek neem aan, dis waarvan hy praat. Nou, jy weet, nou eh, het ek al soveel theoloog gekry wat nou soek na die eerste en die tweede hemel. Ek dink as Paulus iets vir ons wil vertel van die eerste en die tweede hemel, dan sou hy vir ons gesê het. Maar nou spring hy hierin met die derde hemel, hy kon maar gesê die dertigste hemel ook. Ek dink al wat Paulus vir ons rarig probeer sê, as hy sê ek is weggerig in die derde hemel, hy sê, ek het in my vlees het ek gesnap, het ek iets beter gekry, het ek gesnap, hierdie grootsheid, wat so groot is, is die dat ek nie woorde het, om daaran uitdrukking te geen. Baie keer wees God vir ons iets, in die geestwereld, en dan soek ons, vir die volgende 10, 20, 30 jaar, soek ons aan die selle ervaring, hier is hy, jy het my sy ervaring gehad, gee, nou soek jy ervaring, plaas soek jy my, Sien hoe dom kan ons wees? Sien jy hoe ons terugval in die vlees, wat ons ervaring wil hee? Jezus vat vir Petrus en Johannes en Jacobus daar op die berg, en hier verander hy voor hulle in die heerlijkheid, en sy kleren blink, en hier kom Mooses en die Lea aan die verskyn in hom, en wat sê Petrus? Hy sê, ons moet hierdie ding vastmaak, ons moet dit vastlee, ons moet die uh, permanentie hieraan sê, kom ons bouw drie hitte, een vir jy, een vir Mooses, een vir jy Lea. En dan sê die heren, vat hy vir Mooses en die Lea weg, die wet nie profete die ouverbond, vat hy hulle weg hy sê, dis my geliefde sene wie ek wel waard, luister na hom. En om na hom te luister, is om te hoor wat hy sê, wat sê. Hy sê, ek het jou lief, nie sê is, so lief, dat ek my leven vir jou geet, om jou te herskep, om jou te herstel tot een nieuwe skepping, so dat jy die volle potentiaal sal leef, na my beeld en my gelijkenis. Nou sê hy, vers 19, die liefde van Christus te ken. So ek wil vir vir een ding vraag hier, so hierdie liefde van Christus te ken. Iets moet nou, iets moet nou snap hier. Godse gees, die iets vir ons doen, om te sê, te ken wat die kennis oortref. Dit beteken, dat Godse gees vir my en jou vermoorde wil vat, na een plek toe waar jy nog nooit was hier al is dit net in een vlietende oomlik, om net een ding te snap, om te sê, jyre, dit leep uit te kennis. Hier is een wereld wat ek kan betree, wat buiten dit le, wat ek ken, wat groter is, as dit ek ooit beleef het. Dit is Godse hart. Hy sê, kom wandel met my. Ek sê jou bekend, maak groot en ondeergrondelike dinge, wat jy nie weet nie. Hy roep al vir, vir Jeremia. Hy sê, kom man, roep my dit aan. Hy sê, ek het een begeerte vir jou. Hy sê, kom, kom vind hierdie ding. Hy sê, en God wat by machte is om te doen ver bo wat ons kan bid of ding. Nou gaan hy eh, vers, na vers 20, hy sê, God is by machte om te doen ver bo wat ons kan bid of ding. Wacht bykie, wat is dit? Hy sê, ek het altyd gesê, die ver bo wat ons kan bid of ding, is die wonderwerke wat ons in die fysische wereld sien. Ek meen, hier staan ons in hierdie gebouw, wat verlede jaar die tyd een droom was, en hier staan hy. Ver, verstaan jy? D vir ons is dit een wonderwerk. Maar die Heere sê, ver boe wat jylle kan bid of dink. Soos nie, is nie dit nie. Ek sê nie, dit sluit hierdie type van wonderwerke uit nie, maar ek wil jy met iets snap hier vanmorgen. Hier is een wonderwerk wat groter is as jou vlees. Kijk mooi. Kijk mooi kyk mooi wat gebeur. As ek en jy aan een wonderwerk dink, dan dink ons aan iets wat ons in ons vleeslewe gaan bevoordeel. Is ek reg? Een wondergeneesing. Een deelbraak my finansies. Een deelbraak in my beroepslewe. Een boonatierlijke beskerming. Wat ook al. Dis waar ons dink. Maar sien jy wat doen ons? Ons krimp ons krimp die potentiaal, ek wil, het, ek wil het op die bord teken, ek wil sê, as ons na ons vleeswereld kyk, lyk dit so, en as ons na Godse geestwereld kyk, lyk dit so, en ons hele ervaringsveld, ons hele afwachting potentiaal, of hoe jy dit ook al doen, ons afwachting le vir dit wat ons in die vlees sien, en ons vleeslewe is so klein fragment van ons lewe, en jy sien, ons het dit precies omgedraai, wat die vlees bedink is vijandskap tegen God, jy sien, want wat die vlees bedink, die vlees draai dit om, die vlees maak in ons denken, maak in ons afwachting, in ons verwachting, maak die vlees, dat ons vleesverwachting die groote is, en die verwachting wat buiten die vlees is, die kleinkie, daarom is ons so, ek wil amper sê, in een sin behep met lewe, ek dink so met John, wat weg is, en, en na wie ons verlang, en, en ek dink met sy begrafenis, en al die dinge, dink ek oor die goed, en ek dink, jy weet, as ek dink aan, aan uh, Daniel en sy drie vriende, ou, Daniel sy drie vriende word nie, in die vier oond gegooi, en die koning kyk, en hy sê, maar, loop aan nie nou vier, in die vier oond nie, ons daar nie drie ingegooi, en hulle loop daar rond, terwyl die ouds wat hulle ingegooi doodgebrand het, Want die Heere sê, waar twee of meer in my naam vergader is, is ek self in hulle midde. Nou ek dink, Heere sal my saamstem, vir daai tyd was dit wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, nie hart van die mens nie opgekom het, net God bedink vir die wat om lief het. Maar nou hoor wat sê die drie vriende van Daniel van Nebuchadnezzar, hulle sê, o koning, as onse God wat ons dien in staat, ons lees dit daarvan in Daniel 3, hy sê, as onse God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy. Hy sê, maar so nie al sal hy nie. Laat het u bekend wees, o koning, dat ons die goede nie sal aanbid, en die beeld wat die opgerig het, nie sal die nie. So, neem kennis, koning, en die koning, jy kan jou so voorstel, hy was so kwaad, hy die oond nog warmer laat maak, 7 keer warmer, wat oor die ander arme oos verbrand het. Maar kyk mooi wat gebeur, sê nou net, sê nou net, die man het doodgebrand die dag sê nou net die oomlik toe hulle in die vier vat, en die vier hulle verteer en is dood. Wat dan? Kijk hier. Hier is die deur. Hulle het die deur oopgemaak en hulle is terug in die wereld in. Maar wie wat sê die man? Hulle sê, maar so nie, laat het nie bekend wees, want as die deur nie oop is nie, dan gaan ons in die wereld in. Gestel hulle doodgebrand die dag so wat? Sien, ons dink, ons dink, ons moet God verdedig. Ons dink, ons moet uh, aan die wereld bewys wie hy is. Ons hoef nie aan die wereld te bewys wie God is nie. Terwyl Paulus dit probeer het, het dit nie gewerk nie. Die skrif sê, nadat hy tot bekering gekom het, het hy dadelijk Damaskus toe gaan en in die synagoge vir die ons bewys dat Jesus die Christus is en hy was so gemors, dat hy moes, dat hy onttrek het. Hy was so onsuksesvol, hy was so wit bobbejaan, dat hy moes onttrek en 14 jaar na Arabië gaan sit alleen. En God toelaat, om my evangelie in sy hart te openbaar. En toe kom een nieuwe en een veranderde Paulus terug. Jy sien, so Paulus het gedink, hy moet Jezus bewys. Maar ons hoef nie Jezus te bewys nie. Ons sal Jezus wees. Hoor die verskil tussen bewys en wys. Ons lewe sal wys wie hy is. As mense na ons kyk, sal hulle Jesus sien. Luister mooi wat ek sê, ek sê nie moet Jesus sien nie. Maar die oomblik as ek sê hulle moet Jesus sien, dan as ek terug in die wet, dan moet jy probeer. Ek sê hulle sal Jesus sien, wanneer sal hulle Jesus sien? Wanneer jy en ek die volledige ontdekking gemaakt het van wie ons in Jesus Christus is. En daarvoor het Paulus gebid en sê, Heere, geef hulle verlichte oor van een verstand, dat hulle kan sien. Geef hulle verlichte oor van een verstand. En nou sê, dat julle saam met al die heiliges ten volle kan begryp, wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is. En die liefde van Christus wat kennis oortreef, die liefde van Christus wat geneesing verf bysteek, Die liefde van Christus wat beskerming toe na niks laat uit nie. Die liefde van Christus wat vir ons in alle opzichte voorsien het. Om dit, wat, dit is die sy effect, dit is die sekundair van die liefde van Christus. Die liefde van Christus wil vanmorgen iets in jou aan jou doen. Die liefde van Christus wil vanmorgen vir jou laat besef dat as ons hier uitstap, stap hier 200 of hoeveel mens ook hier is. 200 replikas van God self uit. Dit is wie jy is. Jy hoef het nie te probeer wees nie, dit is wie jy is. Elke nasie het in hom sy naam ontvang. Dis jy vanmorgen is. Een gevangene van die salwing gevangene van die liefde. Een gevangene van Godse teenwoordigheid. Van Godse hart. Godse lewe. Gaan wees dit net. Stap hier uit en wees net wie jy is. Besef vermoorde dan net. Wie jy is. Hy het ons saam met hom laat sit in hemelse plekke. Den dag sê, dis wie ons is. die volheid van die Godheid, woon in Jesus lichamelik. Julle, het die volheid. En nou gaan sluit Paulus hierdie stikkie in Ephesus 3 af, en hy sê, en aan hom, wat mag het om te doen verbo wat ons mag bid of dink, aan hom die heerlijkheid. Die eer, die heerlijkheid is syne. Besef jy, dit kan nie myne wees nie, want ek is hy. Dit is syne. Ek leef nie meer nie, Christus leef in my hoor jy wat het Paulus gesnap? Hy sê, ek leef nie meer nie, ek gedig is het leef in my. En nou gaan hy aan, en begin hy in hoofdstuk 4 by vers 1, en hy sê, daarom vermaan ek julle, nou, die oomlik hoor nou mooi, die oomlik hoor hoor ons verkeerd. Ons verstaan al vermaan, maar ons hoor het nog steeds verkeerd. Vermaan in Afrikaans is om my vinger onder jou neus te druk en te sê, jy moet jou sokkies optrek. Maar vermaan in die Grieks is die woord parakaleo. En parakaleio kom van paraklitos af. En paraklitos is ons trooster. Hy is die ene wat ons oortuig van gerechtigheid. Hy is die heilige gees. Die heilige geestse werking in ons leven is parakaleio, vermaning. Nou vermaning is dis nie om vir jou te sê, jy het een fout gemaakt, jy moet so nie. Vermaning is om te sê, dis vir jy is. Hy oortuig ons van gerechtigheid. Hy oortuig ons van ons stand, ons status wat ons voor God het wat die staat is tot in die wereld, dat ons, dat ons herstel is tot die beeld en die gelijkenis van God. Hy sê, dan vermaan ek die gevangene, hy sê, ek is een gevangene. Paulus sê, ek is gevangen. Hy sê, ek rui op die boot uit, maar kyk na die boom, want my verlange, my verlange is daar. My verlange is daar. Hy skryf vir die Filippense, hy sê, hierdie wereld is wat hy is, hy sê, maar my verlange, is om by God te wees. En dan het die dood geen verskrikking meer nie. Dan is dan nie meer een angel nie. En die kracht van die wet, van die dood leen die son, en die kracht van die son leen die wet, en al twee van die is meer weggedoen. En hy sê, ek het een verlang om by u te wees. En dit is my jou leven. Hy sê, ek is een gevangen. Ek is een gevangene, en nou maak my omstandighede niks meer saak nie. Ek is een gevangene, nie van my omstandighede nie want my omstandighede lyk so. Maar die gevangeneskap waarin ek my bevind, lyk so. Is die groot cirkel. Sien julle dit? So wat maak hierdie bykie teenstand? Wat ek in die vlees het, ten die heerlijkheid wat geopenbaar word. Is dit nie wat Paulus sê in die Romeine en Romeine 8? Hy sê, daar by vers 19 en verder, hy sê, die hele skipping wacht, hy begin so, hy sê, want ons meen, dat die die verdrukking of die leiding wat ons nou beleef, nie opweeg die heerlijkheid wat openbaar gaan word nie. Nou sê my, wanneer gaan het op openbaar word? Waarin word het openbaar? Gaan het openbaar word, Jesus weer kom? <laughs> Nee, dit, die openbaring leeg ons nou. So Paulus sê, ek is binnen die tronk, binnen die fysische tronk van van Philippi, bijvoorbeeld. Daar sit ek in die tronk, my voete is in boeie, my rug is oopgeslaan, my omstandighede is so sleg as wie jy kan dink. Hy sê die ouwens wat ek my leven voorgegeet, aan wie ek die evangelie verkondig het, as gevolg waarvan ek in hierdie boeie is, hulle het my verlaat. Dit Paulus is situasie. Hy sê, maar die evangelie is nie gebonden nie. Die evangelie is nie sy kettings nie. Hy sê, ek is een gevangene van die Heere. Hy sê, en daarom vrygemaakt in die Heere slaaf van Christus. So in my slaafskap, ek is een slaaf van die groot sirkel. Ek is een slaaf van Godse goddelike zou hy lewe. En hierdie bykie teenstand, hierdie bykie aanslag wat ek in my lichaam beleef, hierdie bykie aanslag in my finansies, hierdie bykie aanslag in my omstandighede, so wat? Sê dat ek en jy daar is, daar sal niks ons aanraak nie. Daar kan niks ons van strijk bring nie die skrif sê, daar sal niks vir julle onmoendlik wees nie. Dat sal niks vir onmoendlik wees nie. Want jy sê, hierdie God is nie die, die, die issue nie. En nou, nou wat hy gesê het, hy sê, die kracht wat in ons werk, volgens die kracht, ver boe wat ons kan bid of dink, volgens die kracht wat in ons werk, nou sê nou net vir my, as die kracht in hierdie groot cirkel, as die kracht in hierdie groot cirkel so groot is, wat sy probleem sou dit vir God wees? As jy na Jesus' lewe kyk, wat sy probleem sy wees, toe hulle om kom gevangen neem, en hy is vast, na die vlees vast, hulle het om oorrompel, toe sê hy, sal ek nie my vader bid, en hy sal vir my 12 legioene engele stuur nie, 12 legioene, 12 mal 6, 72.000 engele stuur, om my te verlos uit die eer nie, dis wat sy toegang is, maar wat doen hy? Hy sê, die groter heerlijkheid is so groot, ek los die 72.000 engele. Wat sal ek en jy gedoen het? Ons oor die engel onmiddellik opgeroep het. <laughs> Come on. Ons sê onmiddellik, dit is wat ons doen. Ons maak ons aanspraak onmiddellik op die engel. Ons sê, jyre waar is hy? En hy is daar. Want God sê, as my naam belei is, is sy naam belei. Maar wie wat? Wie wat doen Jesus? Jesus sê, ek maak hier daarvan gebruik. Paulus sê, ek maak jy daarvan gebruik. <laughs> kom nie, kom nie, jy sê daar is een groot het leven. As ek hier die groot het leven sien, ek wil ophou, maar ek laat ek dit vir jou sê. Waar kry die vijand sy aanslag? Enne het gesê, die versoeking kom in ons denken. Waar kom ons denken vandaan? Ons denken kom van die punt van dit wat ons kan sien, dit wat ons beleef het, dit wat ons ervaar het in ons levens. Dit het ons levens in denken vorm nou kry ons, is ons geprogrammeer, mense word siek, mense kry kanker, mense word gehaidek, in Zuid-Afrika gaan het so, ek hoor gister, dat is net iets soos 40 uit 800 rioolwerke wat in Zuid-Afrika nog werk, wat nie op die rand van een instorting is nie. Ek weet nou nie of ek hier oor moet praat, wat nou kanseltaal is om daarvan te praat, maar jylle verstaan wat ek bedoel. Die omstandighede om ons is iets uitsliks, nie, en ons kan ons oh, daarmee bezig hou, ons kan ons focus daar ophou, en ons kan die naam van die Heere, en ons kan die woord van God mobiliseer, ons kan al die goeders doen, maar weet hy, het kom iets groters, hy sê, ek gee dit vir my geliefde, en sy slaap, so dit heeft my, ons het nodig om te slaap, wat bedoel hy by slaap? Om te slaap is om by die plek te kom, te sê, Heere, ek weet wat my toegang is, ek weet wat my gezag is, ek weet waartoe ek toegang het in die lewe, in die geestwereld, maar ek maak daar nie gebruik van nie, hoekom nie, omdat ek een groter begeert het om een met u te wees. Besef jy, as dit gebeur, is vrees weg. Denk bykie mooi, binnen hierdie klein cirkelkie van vleeslewe, hier in hierdie cirkelkie, let daar klomp goed, die teenstand, die gevaar, naaktheid, zwaard, noem al die goed, dood, lewe, overhede, machte, al die goeders lee in hierdie klein, klein, klein cirkelkie van ons vleeslewe. Siekte, kanker, kanker is so klein onderafdelingkie van een onderafdelingkie van hierdie ding. Maar jylle weet, en ek weet, hoe dat kanker, ek noem kanker by sy naam, hoe dat kanker, want hy is een duivel, hoe dat hy met ons spook, hoe dat hy in ons met ons koppe met ons speel, en hoe dat ons sê, jy weet, ou begin nou die ouderdom kry, huh? en die statistiek sê so, en hoe hierdie goed een eh, invloed op ons het, en vrees by ons werk, en wat sê Job, wat ek grootlikse vrees door my gekom, waarom? Omdat die, wat die vrees bedink, vijandskap tegen God is, verduidelik mooi, wat die vrees bedink, is vijandskap tegen Godse plan, Godse plan is een lewe en een lewe in oorvloed. Maar besef jy, een lewe in oorvloed is nie vir my om gezond te wees en beskerm te wees en voorzien te wees nie. Dit is nie een lewe in oorvloed nie. Dit is een klein, klein, klein deelkie daarvan. Lewe in oorvloed is om die oorvloedlewe van Godse heerlijkheid te beleef, so dat, wat ek wil bars daarvan, so dat Paulus daarvan skryf en sê, dit is te groot, ek het nie woorde om dit aan jou te verduidelik nie. Dit is die lewe in oorvloed. En as ek en jy ons focus het op beskerming en geneesing en voorsiening as een leven en oorvloed, dan sê ek jou, dan is ons, soos wat Paulus vir die Korinther sê, hy sê, hy wat net vir hierdie leven op Christus hoop, is die ellendigste van alle mense. En ek dink, ek wonder baie daar, hoe lang is ek al een van die ellendigste van alle mense, omdat ek soveel focus geplaas het op die hier en nou. En luister mense, ek is nie nou eriferie nie ons het een realiteit hier, ons het een werkelijkheid hier, ons leven hier en hier leven, morgen moet ons uitgaan, ons werk gaan doen, die week begin maandag, maar besef jy, ten spuite van die feit dat daar die week begin, ten spuite van die feit dat die werk begin, as ek en jy kan besef, wat er klein fragment van ons leven dit is, dan kan niks meer, geen departement van onderwijs van die Noordkap, <laughs> kan meer aanslag op my maakie, kan meer invloed het op my gezindheid, of my ingesteldheid, of my afwachting, of my blijdskap, of my vrede nie. Niemand nie. Niks kan my sky van die liefde van God, waaraan Christus Jesus is nie. Dan het ek by punt te kom, om in rust te wees. Dit is om te rust. Wat sê vir jy, waar in rust jy? Jy rust in een leven wat soveel groter is, dat dit dit wat jou bekende wereld is, wat my en jou vlees wereld is, en as ek van ons vleeswereld praat, praat ek van ons beskerming, ons geneesing, ons voorsiening, ons oorleving in hierdie wereld, dat dit so klein word, dat niks daarin een invloed meer op my kan uitoefen nie. Want die salwing, die groter salwing, die vermoe, die gemanifesteerde lewe van God, is gevestig in my denken. Terwyl hierdie goeikies, hierdie klein sirkelkie, wil een aanspraak my denke maak en het het recht gekry om vir die grootste deel van my leven my denke gevangen te hou. En daarom kom Paulus sê, hy sê, neem die gedachte wat in strijd is met Godse droom, neem hom gevangen, in plaas om waar hy moet wees, sit hom terug, sit hom terug waar hy hoort, <laughs> en akkomodeer vanmorgen, Godse droom, wat sê, ek het vir jou lewe gegeen, een lewe wat nie hier opgehoud nie. Hy sê, strome van levende water moet uit jou binneste vloei. Reg? Een fontein van lewe wat opspring. Nou hierdie fontein spring op tot waar? In die eeuwigheid in. So sien jy wat is jou lewe eindelijk. Besef jy wat is my in jou lewe. En hierdie vlietende oomlik wat ons op aarde is, is een vlietende oomlik. Waarin ons in een ander dimensie vertoon wie God is vir Jezus is. Maar besef jy, niks sal dit ooit verander. Dat ek en jy, vir tyd en ewigheid, na sy gebeeld en gelijkenis gemaakt is nie, en dat ons daartoe herstel is nie. Prijs die Heere, Vader, ek eerie vanmorgen. Ek eerie dat, dat die ons wil uitlig, uit hierdie klein leweekie uit. Dat ons vijer kan kyk, verlichte oog, van ons verstand, om te kan sien. As ons saam met Bartimeus vanmorgen uitroep, Heere, al kan ek met my fysische oog sien, Heere, dat ek mag sien, dat ek mag sien soos wat hy sien. Dat ek verder kyk, as hierdie vleeslewe wat vijandskap teen u is, vijandskap teen die plan is, hierdie vleeslewe wat my gevangen wil hou, dank Heere, dat u my kom gevangen neem het, vanuit hierdie gevangenis, in my in die gevangenis van die onmeetlikheid, die lengte, breedte, diepte, hoogte, die kennis wat kennis oortref, my in hierdie ruimte, wil intrek vanmorgen. En Heere, eindelijk is het al te groot vir ons begrip vanmorgen, om hier goed en volle te verstaan. Maar die geest is hier. Ek dank die geheilige geest, dat hy die een is wat hy die woord, wat die droom in werkelijkheid bring in elke een van ons levens. Ek eer die daarvoor. Dankie vir moore dat ek kan uitroep, ek is vry. Ek is vry van die gevangenisskap van die vlees. Ek kon uitstap in die vryheid van die geestlewe. Ek eer die vader in Jesus' naam. Amen. Amen, moet iemand iets sê? Nou, jy is nou eenmaal die geseende van die Heere, gaan wees dit, gaan geniet dit, gaan laat toe dat hy jou vat, laat toe dat Godse geest jou vat hierdie week. Die Heere sê in jylle met alles wat wonderlik en mooi is.